Good words you just. DJ. Le dice la nena picante, botella hermano, estamos ganos que tú quieres DJ. Esto sí es la movie de Gante, no hay nebula, aunque tira por celular. Montamos la nebula, ahora ahí quemando celular. Mucha película, pero de la verídica. Si tú mueves el bote, mal, llegó a la península. Cambio, tumba que baja, con todo el en la barra, de aire tirando los pesos. Maronazo, que ahí el mazo, que tira tu paso, rompe la disco que yo pago el caso. Mucho mini, mucho como, mucha corta, la noche larga, la vida, no son cortas, Vamos a romper la disco, que importa? Y vamos a darle lo que le hace falta hasta que la falta, a ver si se comporta. Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta. Que alcohol se jalta y la valla salta. Sigue, vamos a darle, sigue, vamos a darle, Sigue, vamos a darle, sigue vamos a darle, Sigue, vamos a darle, sigue, vamos a darle, Sigue, vamos a darle, sigue vamos a darle, vamos a darle lo que le hace falta. que le hace falta.